يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي na vjere veliki džma, znači po konsenzu, konsenzu bez ikakvog razilaženja. Pa smo spomenuli govor kod Islama u kojem on kaže da, da je se vjera svodi na dvije osnove. Prva osnova naređenje teohida, i ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala prijateljovanje na osnovu toga Potpisanje na taj ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala i iskrenost u tom i tekfir oni koji ostave taj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala to je jedna osnova druga osnova zabrana širka znači prva osnova je vezana za teuhid naređivanje tevhida naređivanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala poticanje na taj ibadet prijateljstvo na osnovu tog ibadeta i tekfir onoga ko ostavi taj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i to je jedna osnova vezana za ibadet a tevhid je šta? ibadet i druga osnova vezana za širk zabrana širka odvraćanje od toga je tako? neprijateljstvo prema mušricima i tekfir onih koji čine čine širk zatim smo pročitali te fetve koje su vezane za to pa smo na kraju sve to mogli sažeti kroz odgovor na pitanje o muslimanu koji ima različit odnos prema mušicima od onoga kakav treba da ima Pa ko kaže od muslimana, neću neprijateljski da se postavim prema mušicima, neću da ih držim za neprijatelje, neki da im ja budem neprijatelj, ili im se postavi prema njima neprijateljski, ali ih ne tekfiri, ili neću da se suprostavljam ili da se protivim onima koji kažu la ilaha illallah, makar činili kufri širk, i makar se suprostavlja Allahu o vjeri, ili neću da se suprostavljam turbecima i mjestima gdje se čini širk, kaže u odgovoru uh, šejh Hasan uh, i šejh Abdullah koji su dva sina od šeha Muhammedina kažu u odgovoru ovaj nije musliman Znači povjeruje, ali neće neprijateljski da se postavi prema onima koji ne vjeruju i koji će čini. Prihvatio je teuhid, ali neće da se odrekne širka i mušik. Kaže, ovaj nije musliman. Nego je od onih za koje Allah subhanahu Tara ta'ala kaže inna ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi oni koji kufr činio Allaha i njegove vjerovjesnike i želi da, da, napravi razliku između Allaha i njegovih vjerovjesnika i kažu nu'minu bi ba'dinu nakfuru žab i vjerujemo u nešto, u jedan dio, a u jedan dio ne vjerujemo. U Iliduna je tahidu bene velike sevira i oni žele između toga da nađu nekakav, nekakav put. U lajke humul kafiruna haqqa, ti koji traže između toga put, oni su pravi, u lajke humul kafiruna haqqa, oni su pravi nevjernici. Danas nastavljamo na treću temu čitati fetru za Allahovu pomoć. A ove fetve koje ćemo večeras za Allahovu pomoć čitati govore na temu da je odricanje od mušnika šart teohida. Šta to znači šart? Uslov da bi neći teohid bio prihvaćen i ispravan. Šta je uslov? Odricanje od mušika. Zato je, znači, uslov ispravnosti tevhida je odricanje od mušika. Odatle je prijateljstvo sa mušicima šta? Sasvim suprotno tevhidu, odnosno poništava tevhid zato se prijateljstvo sa mušicima odatle, zbog ove stvari smatra od do teuhid. od stvari koje poništavaju teuhid. koje ga anuliraju kao što imamo nevakidul vudu stvari koje kvare abdest tako imamo nevakidul iman stvari koje kvare iman koje kad se desi kao imana da nije ni bilo tako Kao što one stvari koje kvare abdest kad se desi, kao da abdesta nikad nije vidio. E tako su ovo isto stvari koje kad se desi poništavaju sve u osnovi. Pa je šart tevhida odricanje od mušlika. A onaj koji mušlike uzme za prijatelje, znači odatle proizilazi da je poništio svoj tevhid u osnovi. I da je to ridet, odmetanje od milleta muslimana, od ummeta. Zato učenjaci ubrajaju, znači, pomaganje mušrika od najvećih i najupečatljivijih stvari koji izvodi iz vjera. I koje obavezuju ostale muslimane na, na borbu protiv onih koji pomažu pomažu mušrike koji stanu u zaštitu mušrika i pomažu mušrike i stavi se na njihovu stranu Kaže šeha Abdulatif ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahum Allah džemijan kaže o onome ko se nalazi u vlasti mušika. Postavljeno mu je pitanje, pa on odgovara. Za onoga ko se nalazi pod vlašću mušrika. A poznaje tevhid i radi po njemu. Ali nije se prema njima postavljeno nepretezki niti želi da napusti njihovu domovinu. Jeste razumjeli pitanje? Šta je sa onim koji živi u okviru mušičke vlasti? Poznaje tevhid i radi po njemu, a nije se prema mušicima postavio neprijateljski, niti želi da napusti njihov domov. Pa je odgovorio, kaže, ovaj, ovo pitanje je došlo, znači, od onoga ko nije shvatio ovu stvar. I nema ispravno poimanje o ovom. Došlo je pitanje od onoga ko ne zna, znači šta je pravo značenje tevhida i šta znači poznavati tevhid i raditi po njemu. Zašto? Zato što se ne može zamisliti da neko poznaje tevhid i da radi po njemu, a da nije neprijatelj mušicima. Kako onda možeš pitati kako on živi u, sa mušljicima i nije se neprijateljski postavio prema njima, a poznaje tevhid i radi po njemu. Kako radi po njemu? Jer nemoguće je zamisliti da neko poznaje tevhid, a da se nije neprijateljski postavio prema mušljicima. Pa onaj ko se nije neprijateljski postavi prema mušnicima, ne kaže se za njega, upoznaje tevhid i radi po njemu. Ne možete za njega reći. Jer da poznaje tevhid i da radi po njemu, bio bi neprijatelj mušnicima. I kaže ovo pitanje samo po sebi protu, samo u sebi riječi. kontradiktorno. A kaže lijepo pitanje i ključ znanja. Mislim, kaže, da ciljaš da onaj koji ne pokazuje neprijateljstvo prema mušicima i ne napušta ih. Da na njega siraš. A pitanje pokazivanja neprijateljstva nije isto kao pitanje postojanja neprijateljstva. Pratite mu, vraću. Znači, sad on njemu odgovara. Mislim da pitaš za onoga koji ne pokazuje neprijateljstvo. A pitanje pokazivanje neprijateljstva je jedno pitanje, a drugo je pitanje postojanje neprijateljstva. Za ovo prvo čovjek može imati neki uzr, nemoć ili strah. Za koje prvo? Pokazi, pokazivanje. Zašto može imati uzr, je tako? Ne smije da pokaže neprijateljstvo. Ima neki uz nemoćan, nema snage, straga, je li tako? Može imati neki uzr, ne smije da pokaže neprijateljstvo, je li tako? Zbog riječi uzvišenog, illa en tettaku minhum tupa, osim da se od njih zla nekog bojite, je li tako? Kad govori o onim koji uzmu mu, e, kafire za neprijatelje bez mu'mina, da Allah sa njima nema ništa, je tako? Illa osim en tehteku minhum tuqa, osim da se od njih nekog zla bojite da vam mogu, znači nanijeti neku štetu, je tako? Pa da ih se bojite. Kaže, ovo prvo, za ovo prvo, za pokazivanje neprijateljstva čovjek može imati uzr da ga ne pokaže. A za ovo drugo, Ovo drugo mora postojati. Šta ovo drugo? Šta je ovo drugo? Postojanje neprijateljstva. Znači da on u svojim prsima, u svom srcu je neprijatelj širku i mušicu. E to mora postojati. Zašto? Zato što ulazi u okvir čega? Kufra u tagu, u tagu. A čovjek mora biti kafir u tagutu. Znači, to neprijateljstvo mora unutra Je Jel' tako? Mora se pokazati nekad čovjek može imati ozir da ne pokaže to neprijateljstvo. Je tako? A mora to neprijateljstvo postati? Mora. Jer ako ne postoji to neprijateljstvo, onda on nije kafir u, u taguta. Zato što tu ulazi u kufr u taguta i između toga i ljubavi prema Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je potpuna šta? Potpuna obaveznost i sprega. Nemoguće je da voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam a da nema neprijateljstva prema širku i, i kufru i mošicima i kjerim. Je li moguće to? da voli i Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da voli i mušrike i kafire. Da može li to? Ne može. E zato to neprijateljstvo mora postojati, zato što je to ulazi u kufru taguta i šta još? Zato što između ljubavi u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i postojanje ovog neprijateljstva prema širku i mušicima je socijalna obaveznost. To je, mora jedno uz drugo potpuno ide. Mora ići. I ne može bez toga biti mu'min. Nikada mu'min nije bez toga. Pa, ko bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavljajući ispoljavanje neprijateljstva. Neće da ispolje neprijateljstvo. Neće da pokaže to neprijateljstvo. On je grešnik kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer nije ispunio jednu od obaveza. On je grešnik. Zašto ovdje ističemo grešnik? Griješan je prema Allahu što nije ispunio iz neprijateljstvo. Je li tako? Griješan je. Zašto ističemo griješan? Znači nije kafir, nije kafir, samo je grešnik. Je tako? Zbog toga, ako postoji kod njega osnova neprijateljstva u njegovom srcu, on ima propis kao i ostali grešnici. Ako na to još doda, znači ne ispoljava neprijateljstvo prema mušicima, ako na to još doda i ostavljanje hijđbe, neće mi da učini hijđbe, da napusti mušike, on ima udjela u Allahovim riječima ili potpada pod riječi Allaha subhanahu wa ta'ala inna allazina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim dakle e, kad Allah subhanahu wa ta'ala govori o onima koji su ostavili hijđu iz Mekke, nisu učinili hijđu iz Mekke poslaniku sallallahu i se ne kaže zaista oni koji su e, koji su melecu smrtili, a prema sebi su se ogriješili, kaže, ali ovo nije kovor, nego je ovo, nego je ovaj ajet objavljen zbog prijetnje onima koji su ostavili hijđu kad, koja je bila važiv do učenja hijđu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je prva petva, znači, iz koje zaključujemo nekoliko stvari. A to je da neprijateljstvo mora postoje. Tako. Zato što ulazi u kufru taguta i zato što ide obavezno uz ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To je jedno. Drugo, da nekad čovjek može imati uzr u ostavljanju ispoljavanja neprijateljstva. A ako neće da ispuni da pokaže neprijateljstvo, neće. I još usto neće ni hijri da učini, onda je šta? Fas, grešnik. Grešnik kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže še Muhammed ibn Abdullah govoreći o stvarima koji poništavaju islam, pa nabraja i onda osma stvar koju on nabrajao od stvari koji poništavaju islam, kaže pomaganje mušrika. I podržavanje mušrika protiv muslimana dokaz za to je ومن je riječ uzvišeno ومن يتولهم منكم فإنه منهم Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Inna Allahe la jehde qavman zalimi. Allah neće putiti na pravi put od volomčare. A ko su najviše volomčare? Mušnici. Allah neće na put, na pravi put uputiti volomčare. Pa ovaj dio ajeta je dokaz da je pomaganje mušlika protiv muslimana od stvari koje poništavaju islam. Kao što kaže šeho islam, Hamid ibn Abdullah. Svakak sljedeći ajet još bolje objašnjava kakvo je stanje onih koji mušike za prijatelji uzme, pa postaju od njih. Pa kaže, فَتَرَلَّ دِينَ فِي كُلُوبِهِ النَّارَ Pa vidiš one u čijim srcima je bolest. Kakva bolest? Nifaka, licemijest. Jusari ovne bihim kako prema njima žure, trče, A, pružaju ruk sosnicima, trče da se sa njima slikaju pred kamerom. A. Zbog čega to radi? Šta je izgovor? Jer oni kažu ovo radimo zato što mislimo da im je vjera dobra. Ili nešto drugo, ne kulune nakša entusibena dare. Govori, bojimo se da nas šta ne zadesi. A u stvari ovdje kad pogledaš u suštinsko značenje i kontekst u kojem su došli ovi ajati, shvatit ćeš, bojimo se da se stvar, da se ne promijeni situacija. U kom smislu? Da ne dođe do toga da kafiri budu jači, a? da kafiri budu jači, pa da i u toj situaciji imao mi kod njih šta? Mjesta. I da kod njih imamo prijatelja. Bojimo se da se kolo sreće ne okrene. E, u to smislu. Naša posibena da je Allah subhanahu ta'ala najbolji. Dalje, nabrajaju učenjaci, od njih še Abrahman ibn Hasan, stvari koje poništavaju tevhid, pa kaže druga stvar. To je otvoranje prsa. Je tako? Srdačnost. Otvorenost. E, prijatnost prema onome ko čini širk prema Allah subhanahu Srdačnost prema mušiku, prema onome ko čini širk Allah subhanahu ta'ala I ljubav prema Allahovi neprijatelju. Kao što kaže uzvišeni, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ali onaj koji otvori prema kufru svoje prse na njih je Allahova srđba i njih čeka ogromna, ogroman azab kazna. Ko, ko prsa prema kufru otvori, čija su prsa prema kufru otvorena. Šta znači ovo inširah sadr prema kufru? Baš ovu srdačnost, da srdačan i, i, i prijatan, otvoren, uh, jel tako, blizak prema onome ko čini širk Allah subhanahu wa ta'ala i prema Allahovim neprijateljima. jehdi الله لا يهدي a Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti na pravi put kafir. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su ovi šta? Kafiri zbog čega? Zbog toga što su ovo uradili stavljajući dunijavke ispred, ispred ahirata. Ko to uradi, pokvario je svoj teuhid. Makar sam ne činio širka. On sam ne čini širka, ali je srdačan, prijatan sa mušicima. I voli i iskreno ih voli i oni su dragi prijatelji. Zašto? Zato što Allah s.w.t. negira mogućnost da mu'min može voliti كافرا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله nećeš naći ljude da vole da koji vjeruju u Allaha i sudnji dan da vole ono koji se Allah suprostavljaju i njegovom poslaniku sallahu nema mogućnosti nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i sudnji dan da vole onoga ko se suprostavlja Allahu i poslaniku sallahu i njegovom poslaniku Kaže šehol Islam ibn Taymi rahmatullahi alih Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da nema mu'mina koji voli kafir. Pa ko voli kafira znači nije mu'min. Allah nas obavještava da nema mu'mina koji voli kafir. Pa ko voli kafira znači da nije mu'min. Pa onda kaže a oponašanje upućuje na ljubav Pa je zato zabranjeno. Subhanallah. Pa je svako oponašanje kući je našto? Na ljubav prema mušnika. Svako oponašanje mušnika je na ljubav prema njima, pa je zato učinjeno haramom i zabranjeno. Ali znate da oponašanje može biti od toga da izvodi izvjere do toga da bude haram, da bude grij, da ne izvodi izvjere. Kaže Ibn Kefir, rahmatullahi ali, govoreći o ovom ajetu, kojem ajetu? Nećeš naći ljude da vjeruju, koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, da vole one koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Salarius. Nećeš naći, pa ovaj ajet kaže, volau kanu, makar bili ko, abaahum, makar bili abaahum, kaže ovaj je ajet objavljen e, na dan vedra. Objavljen je ovo abaahum vezano za Ebu Ubejdu, jer je toga dana ubio svog oca. Evo ebnaahum, makar bili njihovi sinovi, kaže objavljen je povodu Ebu Bekra jer je toga dana tražio svoga sina Abdurrahmana da ga ubije. Evo ihvanehu, makar bili njihova vraća. Znači nećeš naći ljude da vole one koji se sprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku, makar bili njihovi očevi, objavljeno povodu Ebu Ubejlji makar bili njihovi sinovi objavljeni u povodu Ebu Bekra, makar bili njihova braća objavljeno u povodu Musab ibn Umeira koji je toga dana ubio svog brata Ubej ibn Umeira. Evo Aši aširatahum ili njihova rodbina objavljeno je u povodu Omara radijallahu anhu koji je toga dana ubio nekog od svojih rođaka i u povodu Hamze i Alije i Ubejde ibn Harita koji su toga dana izašli na dvojboj i bu, ubili Utbe i Šejbe i Valid ibn Utbe objavljeno je u povodu njih dakle nećeš naći one koji vjeruju Allah da vole oni koji se Allahu suprostavlja njegovom poslaniku sallallahu s tim da treba imati na umu da se ovo desilo na dan bedra, da tako, ovo treba shvatiti, pravilno poredati, da neko ne pomisli sad treba da se vrati kući, šta, i da počne redom da maše sjeći on oštitim stvarima, lijevo, desno. Evo Vekr nije tražio Abdurrahmana da ga ubije negdje na ulicama Mekke ili na nekom drugom mjestu, nego na dan kad je došao u Safu sa mušnicima došao na bojno polje. Tako, Musa'b ibn Umeir nije ubio svog brata Ubejd ibn Umeira na neki drugi dan i na nekom drugom mjestu, nego na bojno polje. I tako dalje. Svatate. Pa je ispravno shvatanje ove situacije da ove ljude šta da su oni bili pozivani, <clears throat> pozivani, pozivani, je tako? Ali ono, kad dokažu da su Allahovi neprijatelji, je tako? I da ustrajavaju tom neprijateljstvu i dođu na bojno polje, onda nema više suste, onda više nema sustezanja. Je vam jasno kažem? Znači, onda više nema sustezanja. A Ebu Bekr nije stigao Abdurrahmana na dan Bedra, pa je Abdurrahman poslije prihvatio, prihvatio islam. Treća stvar, prijateljovanje sa mušicima, šta prijateljovanje sa mušicima? Šta treća stvar? Šta? je, Recite mi. Stvari koje poništavaju Tevhid, pa nismo počeli od jedan, nego nabrajamo samo one koji su vezane zašto? Za našu te temu, a naša tema je prijateljovanje sa vršicima, odnosno da je šart Teohida odricanje mušnika, a da je prijateljovanje sa mušicima poništava Teohid. Pa onda od govora u Lene navodimo kako je šehekul Islam rekao da je pomaganje mušnika poništava Teohid. Pa smo rekli kako šeheh Abdurrahman navio da to poništava Teohid. Pa smo rekli kako Ibn Ketir navodi ajet o kojim povodom je objavljen. Pa onda treća stvar, da tako uzila druga stvar, treća stvar koja o tevki, koju nabraja, a u kontekstu vezana je za prijateljem sa mušnicima, kaže da prijateljem sa mušnicima je naginjanje prema njima i pomaganje njih i podržavanje rukom ili jezikom ili imetkom kao što kaže uzvišeni fera tekunen vahiran lil kafirin. Ili pošto ne budi pomagaš kafirin. Ili pošto ne budi pomagaš kafirim. Znači da je to od stvari koje, koje poništavaju tevhid. Kaže šehol Islam Ibn Tejni, ko pobjegne u kasarnu, znači prebjegne na stranu Tatara i priključi se njima, murted je halal je njegova krv i njegov imetak. Kaže šeji Hamid ibn Atid i Kur'an i sunnet upućuju na to da musliman kad se desi kod muslimana znači prijateljovanje sa mušicima i povođenje za njima i pokornost njima da je on time učinio riddet da je time otpao od Mirleta Muhammeda sallallahu alaihi Pa razmisli o riječima Inna alladina teddu ala adbari min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytanu sawwala lahum amra lahum Zaista oni koji se odmetnu na praške, znači vrate se šta? Nazad, murteri postan, jer tedu. Je tako? Murted, vrate se nazad, izađu ponovo iz Islama. Nakon što im je uputa postala jasna, šeitan ih je zaveo مع مع قوله uz Allahove riječi isto tako u suri Maide وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ dakle sa Allahovim riječima koji uzme za prijatelja on je od njih pa da se isto tako razmisli o Allahovim riječima فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ nemojte sjediti sa njima kad čujete da se ismijava sa Allahovim majicima i da se kufr u njih čini, nemojte sjediti sa njima dok ne prijeđu na drugi razgovor, a ako to ne uradite i nekom i zem misluhom, vi ste tad kao i oni, šta kao i oni? Ko ostane sjediti u društvu gdje se čini kufr u Allahove ajete, u Allaha subhanahu wa ta'ala i ismijava se cirkus zbija i šala sa Allahovim ajetima, ko ostane u takvom sjelu i on je od njih. Šejhul Islam, Mohamed ibn Abdullahab, kad govori o vrstama ljudi koji se suprostavili njemu i protiv koji se on borio. Jedna od tih vrsta kaže, oni koji su upoznali Teuhid i zavoljali ga i slijedili. Upoznali širk i ostavili Ali su i dalje mrzili one koji su prihvatili teohid. I voljeli su da ostanu, znači, a voljeli one koji su ostali na širku. Ljudi su, znači, upoznali teohid, upoznali ovu vjeru, zavoljeli, ostavili širk, ali i dalje vole, vole mušljiku. A mrze one koji su na teohidu kaže ovaj je također kafir. Šta je dokaz za to? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ fa ahbata a'mala. To je zbog toga što oni mrze ono što je Allah objavio, pa je Allah uništio njihova djela. Pa je Allah poništio njihova djela. Sljedeća vrsta. Ko se svega ovoga spasio, vidite, svega se ovoga spasio, ali stanovnici njegovog mjesta otvoreno pokazuju neprijateljstvo prema Teuhidu. I otvoreno slijede šir. Tako. I nastoje da se bore protiv Uvahida. Znači ulažu trud u borbi protiv tevhida stanovnici njegovog mjesta, njegovi rođac, prijatelj, suprostavljaju se Tauhidu. Njegov uzor da ostavi svoju domovinu je da je to njemu teško. Teško mu onako ne može da napusti zavičaj, dragu i ostane sa njim. On je, voli Tauhid. Pa tako, i na Tauhidu je ali stanovnici njegovog mjesta, njegovog zavičaja, se digli protiv tevhida, protiv ove vjeri, protiv muvehida. Njemu teško da napusti zavičaj. Pa onda ostane sa njima i sa njima se bori protiv tevhida. I ulaže svoj metak i lično se bori. Šta je s ovim? ovaj tema. Zašto? Kaže, zato što kad bi oni njemu naredili da ostavi post mjeseca Ramazana, to tako? I on bi imao izbor ili da prestane post mjesec Ramazana ili da ostane i dalje sa njima da živi. Ili da posti Ramazan, a da i napusti. Šta bi on uradio? On bi ostavio post mjeseca Ramazana, kao što je ostavio da je napusti i sa njima ušao u borbu protiv muslimane, tako? I ovoga puta, šta bi mu draže bilo? Ili da ostavi zavičaj, ili da ostavi post mjeseca Ramazana. Ostavio bi post mjeseca Ramazana, ali tako? Ili, kad bi mu naredili bilo kakav haram i da mu napravi takav izbor, on bi se opet tako opredje opredijeli. Je tako? I sve bi drugo uradio, ali teško mu da napusti zavisan. Je tako? Zbog toga, zbog toga je njegov, njegov hukm da je on počinio kufr. Što se tiče njegovog slaganja sa njima u džihadu i medkom i lično, iako oni, znači, žele da prekinu Allahovu vjeru, da je ugasi Allahovo svjetlo, To je veće od čega? Ovo što on izađe sa stanovnicima svog zavičaja u borbi protiv muslimana je veće od čega? Od svega ovoga gore što smo spomenuli, od posta mjeseca Ramazana i u nekih drugih harama da su oni uslovili njemu da to čini. I to je zbog toga kufr. I to kufr, oni za koje kažu uzvišeni, ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها Naći ćeš druge koji žele da budu sigurni od vas i od svog naroda i kad god budu iskušani u fitni, zapadnu u nju. Fa illam ja'tazirukum wa yulku ilaikum as-salama wa yakufu aydihum fakhuduhum waqtuluhum. Pa ako vas ne ostave, je tako? i ne budu vam selam nazivali, znači ne budu e, mir tražili i ne budu sustegli svoje ruke od vas, uzmite ih i ubijajte ih. Uzmite ih i ubijajte ih gdje god ih nađete. Koga ovu, Ko pokaže neprijateljstvo i sa neprijateljima Islama stane u, u srcu i sa neprijateljima Islama stane u borbu protiv muslimana. Neki učenjaci nešto su nabrojali tri stvari zbog kojih obavezan džihad protiv onoga kod koga se nađe ovi tri stvari. Tri stvari zbog kojih je obavezan džihad protiv onih kod kojih se nađu te stvari. Pa kaže prvo da izađu protiv imama muslimana bez prava. Šta da izađu protiv imama? Da ustanu u pobunu protiv imama muslimana bez prava. Šta ovo znači ovdje imama? Hođe nekog, jel? A? Nije hođe, jel? Imama, vladara. O tako? Vladara imama, znači u najopćenitijem smislu velikog e, značenja ove riječi imama u smislu vladara i vođe muslima. Druga stvar, onaj ko ne tekfir i mušik ili sumnja u njihov širk i kufr zato što to poništava njegov islam i kvari njegov islam. Pa kogod, kogod kod kog god se nađe ova osamina, učinio je kufr i njegov imetak i njegova krv su postali haram. Obaveza je da se protiv njega vodi borba sve dok ne bude, ne bude tekfirio mušik. Ovdje treba znači shvatiti ovo dobro. Kad se kaže ko ne tekfiri mušike, koji je mušik? Jasni mušik. Znači, jasne stvari, jasne stvari širka i mušika. Oko koji nema nikakve šubhe. Ko ne tekfiri židove i kršćane. Ko ne tekfiri komunisti. Ko ne tekfiri sekulariste. Znači, jasne, otvorene sekulariste. Ko ne tekfiri onoga ko psuje Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ko ne tekfiri onoga ko sumnja u proživljenju. Ko ne tekfiri onoga ko ne vidi u kader. Ko ne tekfiri onoga znači jasne stvari. Međutim, ako se radi o nekim manje jasnim stvarima ili o stvarima gdje neko neće da tekfiri zato što drugačije shvatio dokaz drugačije shvata dokaz, šrijatski dokaz Hoće onda biti kafir onaj koga ne tekfiri? Neće. Na primjer, ko ostavi namaz mi kažemo kafir. Dođu drugi učenjaci i kažu nije kafir. Šta ćemo? Reći vi ne tekfirite a ili ste kafir. Smo tako? To niko nije rekao od ehlu sunnet. Zapamcite dobro. To niko je ehlu sunnet, još nije rekao. Zašto? Zato što ovi kažu mi ga ne tekfirimo zato što smo shvatili hadith koji govori o onome ko ostavi namaz da je kafir, da je to kufr ameli, da je to kufr djela, mali kufr. Kao što kaže za druge neke grije poslanik sallallahu alaihi sallam, da su kufr, a svi su složni da to nije kufr. Pa kaže se babu muslimi fusukom, wa qitaluhu kufru. Grđenje, psovanje muslimana je fisk, grije. A borba, odnosno ubijanje muslimana je kufr. Sada, niko ne kaže da je ubijstvo muslimana šta? Kufr. Svi se slažu da je to veliki grije. Ali poslanik sallallahu alaihi sallam nazvao, nazvao ovaj veliki dvije šta kufrom, to kaže na njegov veličin. Oni kažu isto tako ovi hadis za ostavljanje namaza. Jesmo shvatili, braći? Znači šta su oni uradili, pogrešno shvatili? Hadis. I ne možeš sad njemu reći, e ti nećeš da tekviriš teatira, i ti iz ne možeš tako. I tako za sve druge situacije u kojima nema jasnog dokaza iz Kur'ana i Sunneta, je tako? Ili postoji određena zabona u svakanju tih dokaza, za takve mušlike neko ištihadi i kaže, odnosno za, za takve situacije neko ištihadi i kaže kafir. Drugi ištihadi kažu nije kafir. I tako ostane. Za jedne je kafir, a za druge nije. Ali se ne smije u ovom slučaju tekfirti onaj ko neće da protektiri onoga koga si protektirio. Na ovakav način. Pa ovo pravilo ostaje u krugu jasnog otvorenog širka i kufra i na to se svodi. I ne smije se ovo pravilo proširivati. Dobro. Treća stvar zbog koje je obavezan džihad kod koga se nađe, to je pomaganje mušlika i podržavanje protiv koga? Protiv muslimana. Pomaganje mušlika protiv muslimana. Rukom, jezikom, srcem ili imetom. Ovo je kupr koji izvodi iz Pa onaj ko pomogne mušiti protiv muslimana, i podrži ih svoje imetkom ili bilo čime čime se oni pomognu u borbi protiv muslimana kao što je na primjer šta ha? ha, bilo šta dobrovoljno znači bez prisili sam on to uradi dobrovoljno od sebe učinio je šta? Kofor. učinio je ko dobrovoljno od sebe zato što voli da kafir uspije u borbi protiv muslimana a? pomogne im metkom, jezikom srcem dragom onako ne mora nikom reći ali on je kufr kafir kod Allah subhanahu wa ta'ala zato što je to Allah poznat tako ili sam dobrovoljno od sebe potrudi se da kafire, kafirima ukaže a, protiv kojih to muslimana treba da se bore, pa im objasni sve informacije podaste Na file, ako od sebe. Je tako? Nikom to nije ni plaća, ni će imat kako od, odatle. A? Znači da nije, nego onako na file od sebe i tako dalje. Ko ne tekfiri kafir? Je tako? Ova druga stvar. I treća, koji pomaže. Pa onaj kuput i rovu, tako, i traži od Allaha da, da spusti svoj blagoslov na Ameriku, šta mislite, šta je on uradio? Prije svega nije isto tekfir, jel tako? Jer kako će Allah dati blagoslov kafirima? A? Možda je mislio samo muslimani, ali... <laughs> Dobro. To je jedna, je tako i to mislio. A? Eto, nije protektirio, u stvari, hajde mislio muslimanima da da ne imaš, da pobjede tamo u Americi. A šta ćemo s ovom drugom stvari, da Allah dadne svoj blagoslov Americi znači da ih pomogne, protiv koga? No, no. Dobro. Za uzvrat. Ne morate vi ovo sve povezivati, nije to. da Znači. Nema grijeha da skupiš. Dobro. Ne morate, ne morate niko što prvo da stojite da ovo Dobro. Dobro, sljedeći poglavlje, znači, koje, pod kojim čitamo, fetve, a vezano je za suštinu čega? El vera, vera. Sve ovo što čitamo vezano za suštinu, uče se ogleda i šta je ko el vera, vera. Pa smo rekli šta prvo, da je obaveza muslimana da se odrekne mušnika. Pa onda obaveza da bude prijatelj muslimanin. Pa onda šart tevhida je šta? Odricanje od Šta to znači? Suprotno, odricanje mušnika je da ih uzme za prijatelje. Pa uzimanje mušika za prijatelje izvodi iz izvjede. Eto, to je dosta što smo pročitali od El Vala, Sljedeće, kaže, koji su to, koje je to potpomaganje i prijateljevanje sa mušicima koji izvodi izmjere, a koji, a koji su oblici koji ne izvode izvjede. Znači nekad potpomaganje sa mušicima ne izvodi izvjede, tako? A nekad izvodi. Da vidimo, pokušamo i to uz Allahovu pomoć večeras da spominu. Pa kaže, želimo znači da znamo granicu između prijateljovanja sa mušicima koji je mu kefir, izvodi izvjeri i prijateljovanje koji ne izvodi izvjeri. Pa odgovor, ako je prijateljovanje sa mušicima se ogleda kroz stanovanje sa njima, u njihovim zavičajima sanjima u borbi protiv muslimana i tome slično odnosno izlazak za sanjima u borbu onda ćemo presuditi ovima da su kafir kao što kaže uzvišeni vomen je tevallahu minkum fe innehu minhum koji od vas uzme za prijatelje i saveznike on je od njih تاج وزيشني وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثل وما يجبري وكنزي وبيع لنا kad čujete Allahove ajete da se sanima i smijama i da se Nemojte sjediti sa njima dok ne prijeđu na, drugi, na drugu temu, tako? Na drugi razgovor, vi ste tad kao i oni. Vi ste tad kao i oni. Šta ako idali sa njima? Sjedite. Znači, slušate to i naravljujete. Ne usprotivite se. Ne odustanite iz takvog sjena. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko se skupi sa mušicima, znači sa njima bude zajedno i bude sa njima stanovao, pa on je kao i oni. Kao ko oni? Kao mušici. Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam ja se odrišem muslimana koji je među mušicima. Ja se odrišem muslimana, muslimana koji je među mušicima. Oba dva ova hadita prenosi Ebu Dawud. Pa kaže, ako bude prijateljivanje sa mušicom ovoj gore, živi sa njima, stanuje sa njima, izlazi sa njima u boj, je tako, u borbu, ovo šta ćemo reći za ovoga? Kjerno. Druga situacija. Ako bude prijateljivo sa mušnicima u islamskoj zemlji, jel tako, Pa kad dođu oni u islamsku državu pod zaštitom, jel tako kako dolaze, tad on sa njima prijatelji kaže ova je grešnik i izložen je Allahove prijatelji. Ako je njegov je sa njima radi dunjaluka, Jel tako? Radi toga što će se okoristiti od njih i obaveza je da se ovakav prezre i kazni na, određen, na adekvatan način kako bi se od toga odvratili ostali kako bi oni koji vide kako je ovaj prošao odvratili se od toga a ako je prijateljovanje bilo makar tu u islamskoj državi prijatelji je sa njima i dočekuje je jel tako? I ikrami jel tako? Ugošćava ih, radi toga što mu se sviđa njihova vjera, jel tako? Radi njihove vjere, on je onda kao igrani. Jer onaj ko voli jedan narod, bit će sa njima proži, proživ. Onaj ko voli jedan narod, bit će sa njima proživ. Tako kažu za ove koji se uzbune, kad spomenemo neke da su kafir ili tako, kaže ako je toliko volite, onda molite Allah da sa njima proživi. Tako. Primjer sa šijama, tako s nekim. Upitan je Šeji Magdin Abdulatif od dva čovjeka. Oni se spore. Oko čega se spore, kaže, oko nazivanja salama rafirijama i novotarim. I onima koji su njima slični u širku. U smislu nazivanja salama, jedenja sa njima, sjela sa njima. Pa kaže jedan, to je dozvoljen. Zašto? Zato što jedan od mojih učenjaka kaže, ako uzmeš, ako uzmeš uzeo je dobar čovjek, jel tako? Ako odbaciš ovo, znači sjelo sa njima da jedeš sa njima, odbaci je dobar čovjek. Kaže, poslao je Alija radijallahu an, odnosno, došla je delegacija Omar ibn Abdulaziz od čovjeka koji je bio poznat po tešeljom po šizmu, tako? Bio Rafidije. Pa je izaslanik Omara, jel tako, poslao, znači, i Omar je poslao izaslanika e, Džebeletu El Gasaniju, koji je poznati, šta, Murtev, Džebele, El Gasani, poznati Murtev, njegov slučaj, Omar je poslao šta izaslanika kod, kod njega. Ovi zaslaniki koji su slali mortenima, rafinijama i tako dalje, šta kaže? Ovo je dokaz da smiješ sa njima sjediti, tako jest, da, da im smiješ selam Drugi kaže, da je džuz, nije do, dozvoljen. Zašto? Zbog ajeta o prijateljovanju. Jel tako? Pa kaže, uzvišeni, wassalamu ala mani al huda. Selam je onome ko slijedi u uput. Pa dova koji nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam wassalamu ala ibadillahi salihin i selam na Allahove dobre robove. I isto tako poznato među učenjacima Islama da je ostavljanje selama na fasika da se ne, selam, ne naziva selam fasicima i poznatim grešnicima da je to sunne sunne poželjna i pohvalna stvar je tako? a ovi su gori gore stana i akide od grešnika je tako? ovi novotare, rafidije je tako? mušljici pa je ovo je sve pitanje ova dvojica se svađaju a sad je odgovor znaj Allah ti podario uspjeh. Allah nama podario i tebi uspjeh. I učinio se od onih koji slijede ono što on voli čime je on zadovoljan, da neće robu biti ispravan islamnih niti vjera, osim sa neprijateljstvom prema neprijateljima Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam i sa prijateljstvom Allahovih evlija i Rasula njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže uzvišeni Ja ejuhalladina amanu La tettehidu abaakum wa ikhwanakum awliya'a. O vjernici, ne uzimajte svoje očeve ni, svoje, ni svoju braću za prijatelje. Ne uzimajte ni svoje očeve ni svoju braću za prijatelje kad i istahabbul kufra ala iman ako je njima kufr draži od imana. I ovo je granica. Nemoj uzimati za prijatelje, makar otac ili brat nije ti prijatelj ako je njemu kufr draži od imana. I ove stvari su danas očite kod brojnih ljudi. Kod brojnih ljudi. Očite, jasno vidim, Zatim kaže uzvišen ladine ittehiduna al-kafirina u lija min duni mu'minin oni koji uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika a jebtaguna indahum u izzete fa inna la izzete lillahi džemija zar se kod njih nadaju moći i ponosu a sav ponos i moć je kod Allaha kod Allaha uzvišen. Wa kala ta'ala, kaže uzvišeni, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i sudnji dan da vole one koji se sprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku zatim kaže uzvišeni وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ i nemojte ni malo da naginjete prema zlomčarima pa da vas zahvati vatra ne, la tarkenu Nemojte najminjati. Nemojte klonuti prema mušlicima. Prema zulom sebe. Jer su u zulom valemu, ovi koji su valemu, u prvom redu, mušlica. Tako. Nemojte najminjati klonuti prema njim. Kaže Ibn Abbas radijallahu anju. Šta znači nemojte klonuti la trkenu? Kaže nemojte naginjati prema njima u ljubavi i lijepom i mehkom govoru. Ljubav i učtiv učtiv učtiv obraćanje lijepo mehak i lijepo govor kaže Ebul Ali nemojte biti zadovoljni sa njihovim djelima kažu neki učenjaci kogod ode kod mušnika i ne opovrgne ono na čemu su kogod ode kod mušnika i ne porekne im ono na čemu su oni. I ne bude inkario, znači opovrgavao, osudio ono na čemu su oni, ono što radi. Broji se od onih koji su nagijeli prema Koliko Kogod ode kod mušika i ne osudi za ono na čemu su oni, broji se da je nagio da se priklonuo mušlicima. Da se priklonuo mušlicima. A Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. Čime? Vatrom onima koji se priklone i naklone, nagnu prema mušlicima. Kaže uzvišen je žele dina amru la te tahidu aduvi aduvakum aulija nemojte uzimati moje i svoje neprijatelje za prijatelje kuna ilaihi bil mavadda da im poklanjate ljubav, e, iskazujete ljubav, zatim kaže kad kane tako usvetom hasana, vi imate lijep uzor u kome, u Ibrahimu i onim koji su sanjivali vjesnika, kad su rekli svome narodu, mi se vas odričemo, pa tako i tako dalje do kraja ajta. Pa kaže, vađib je onome ko želi da se spasi, šta mu je vađib? I da sačuva svoju vjeru, da bude neprijatelj onome kome mu je Allah naredio da bude neprijatelj. Makar bio najbliži rođak. Zato što iman neće biti ispravan osim sa time i sa izvršavanjem toga. Zato što je to najvažnija stvar i zato što je to najsigurniji, najpotvrđeniji vađiv. Kad saznaš ovo, pa onda znaš da je jedenje sa rafidijom i srdačnost sa njim, prijatnost sa njim i davanje njemu počasti da tako pružanje njemu počasnog mjesta u sjelu nazivanje selana je tako da sve te stvari nisu dozvoljene prema kome prema Rafidi ne smiješ mu nazivati selana počastiti ga, dati mu ugled, počast na nekom mjestu, tako. Nego ga trebaš najuriti. Ha. Čim saznaš da je Rafidija odma, da mu kažeš nešto od čega će mu se smučiti, i on će nabrat sam, ništa se ne Znači, sve to nije žajs, zato što to se ubraja u movalat, u prijateljovanje i Zato što tu ulazi u ljubav. A Allah subhanahu wa ta'ala je preslikao prijateljovanje između muslimana i mušrika. Između muslimana i rafidije. Između muslimana i mušrika. Između muslimana i rafidija. Nema prijateljstva. Svojim riječima La je tehidil mu'minun al kafirine ulija. Neka ne uzimaju mu'mini كافر إذا فريت من دون المؤمنين بس مؤمنة ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء كتو رابني من اشتسى الله يود دولة زيونوس بس ما بريت منهم إلا أن تتقوا منهم تقاء وسن بس بويك значи да сте у опасности да вас врева neka opasnost od Kaže نزل عليكم nazira alaikum bil kitabi an idha sami'atum yukfaru biha wa yustahziru biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره do kraja ajeta koji su malo prije spomenuli. Znači, ne smije se sjediti sa njima kad kufr čine i ismijavaju se sa Allahovim ajetom. Zatim selam je pozdrav muslimana između njih. Pa ako nazove selam Rafidi i Novotaru, je tako, i onima koji javno čine velike grijehe i dočeka ih sa počasti jel tako i srdačnošću i bude lijepo im govorio to će biti prijateljovanje sa njegove strane prema njima pa ako bude prijateljovao i bude ih volio jel tako onako kako smo spomenuli sastavio je svo zlo i nestaće neprijateljstvo između njegovog srca i mržnje. Zašto? Zato što sa širenjem selama se širi ljub, ljubav. Sa širenjem selama se širi ljubav. Kao što stoji u hadisu Ela adullukum ala ma tahabuna bihi kako stoji ovdje u predaji koja se spominje u drugoj predaji على أمر إذا فعلتموه تحاببتم hoćete da vas uputim na stvar s kojom ćete se zavoljeti ili hoćete da vas uputim na stvar ako je budete činili vi ćete se zavoljeti pa kažu bela ja Rasulala nego šta ja Rasulala pa onda on kaže Rasul sallallahu alaihi sallam ehšu selame bejnekom širite selam između, između sebe pa ako nazove selam Rafidi i notaru i javnim fascima koji javno čini grijehe A? Šta će se desiti? Desite se ljubav i prijateljstvo prema kome? Prema Allahovi neprijateljima i prema neprijateljima njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. otprilike do kraja ovog poglavlja imamo još e, dvije teme pod kojima ima nekoliko fetve od stavne komisije za fetve e, koji, pisao, koji su potpisali šehovi ima još nekoliko fetve pa ćemo to ostaviti za sljedeći put za lavu pomoć uglavnom radi se o tome da mušici koji sebe prepisuju islamu i muslimanima kao što su rafidije je tako? Kao što su sekte batinijski od Ismailija, Keramija i tako dalje, Duruza, Nusairija, dakle, da je, znači, isti propis njihov kao i mušljika koji ne, se ne pripisuje nikako čemu? Islamu. Isti je njihov status potpuno isti. Neprijateljstvo i prijateljstvo. Tako? I sljedeće isto tako da kad se ne može uznizati teuhid na nekom mjestu i kad se ne može pokazati neprijateljstvo i odricanje od mušika u nekom mjestu, to mjesto postaje darul kufr. Tako, to mjesto postaje zemljom kufra. Tako. I obaveza je muvehidima da napusti to mjesto. Zašto? Da bi otišli na drugo mjesto gdje će biti u mogućnosti da uspostavljaju svoju vjeru i da ispolje svoje odricanje od, od muša. Da ispolje svoje odricanje od muša. Pa ćemo i pod naslovom za varu pomoć čitati فتن كفن يا أمة الإسلام بشرى لن بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرقبي بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أن وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشذو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل